Musiqa pedagogikasi, ikkinchi bob, to'rtinchi mavzu: ilg'or chet el davlatlarida musiqiy ta'lim va tarbiya. Rejalar Birinchi reja: Musiqiy ta'limning chet el davlatlaridagi rivojlanish tarixi. Ikkinchi reja: Musiqiy tarbiya va pedagogik tizimlar xususiyati. Uchinchi reja: Musiqiy did va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish metodlari. To'rtinchi reja: Ta'lim shakllari individual, guruh, sinf va onlayn. 5. Reja musiqiy ta'lim va tarbiyaning milliy va xalqaro standartlari. Musiqiy ta'limning chet el mamlakatlarida rivojlanishi uzoq tarixga ega bo'lib, u bir necha asrlar davomida turli bosqichlarda o'zgarish va takomillashuv jarayonlaridan o'tgan. Ilk davrlarda musiqiy ta'lim ko'proq diniy va ma'rifiy muassasalarda shakllangan bo'lib, cherkovlar, monastirlar va diniy maktablarda o'quvchilar asosan kuylash, diniy ritmik shakllar va notalarni o'rganish bilan shug'ullanishgan. Shu davrda musiqiy ta'limning asosiy yo'nalishi amaliy mashg'ulotlar va tajriba asosida olib borilgan nazariy bilimlar esa cheklangan doirada berilgan. Bundan tashqari, pedagogik yondashuvlar markaziy vazifasi o'quvchilarning ruhiy va ma'naviy tarbiyasini rivojlantirish, jamiyatdagi diniy va madaniy qadriyatlarni avlodlarga yetkazishdan iborat bo'lgan. 17-18 asrlarda Yevropa musiqiy ta'limida tub o'zgarishlar sodir bo'ldi. Bu davrda konservatoriyalar va maxsus musiqiy maktablar faoliyat boshladi. Ularning vazifasi endi faqat kuylash va asbob chalish bilan cheklanmay, balki musiqiy nazariya, kompozitsiya, garmoniyani o'rganishga ham qaratildi. Pedagogik yondashuvlar tizimli va metodik shaklga ega bo'ldi. Darslar aniq reja asosida olib boriladi. Bu davrda individual mashg'ulotlar bilan bir qatorda guruh va sinf shaklidagi o'qitish metodlari ham rivojlandi. Musiqiy did shakllandi, ritmik his-tuyg'ularni rivojlantirish, tonalit va melodik ko'nikmalarni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratildi. Shu bilan birga, o'quvchilarda musiqaga nisbatan estetik tafakkur va ijodiy qobiliyatni rivojlantirishga ham katta e'tibor qaratildi. 19-asrda musiqiy ta'limda ommaviylashuv jarayoni sezilarli darajada kuchaydi. Bu davrda musiqiy ta'lim maktab dasturlariga rasmiy tarzda kiritilib, keng jamoatchilik uchun ochiq bo'ldi. O'quv jarayoni o'quvchilarning yosh va qobiliyatiga qarab individual, guruh va sinf shaklida tashkil etildi. Pedagogik yondashuvlar ham takomillashib, o'quvchilarning ijobiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion metodlar paydo bo'ldi. Bu davrda xalqaro miqyosda musiqiy pedagogikaning ilmiy asoslari shakllandi, baholash tizimlari va standartlar ishlab chiqila boshlandi. Bu davrning yana bir o'ziga xosligi shundaki, o'quv jarayonida nafaqat texnik ko'nikmalar, balki musiqiy did, estetik sezgi va ijodiy tafakkur rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. 20-asrda ilg'or davlatlar musiqiy ta'lim tizimida texnologik innovatsiyalarni keng joriy qila boshladilar multimedia vositalari kompyuter dasturlari virtual orkestrlar interaktiv onlayn platformalar o'quv jarayonini yanada samarali va interaktiv shaklga keltirdi shu davrda musiqiy ta'lim tizimi o'quvchilarning ijodiy ko'nikmalarini keng rivojlanishiga katta e'tibor qaratdi Musiqa tarbiyasi nafaqat shaxsiy rivojlanish va kreativlikni oshirish, balki madaniy merosni saqlash, ijtimoiy va ma'naviy qadriyatlarni o'rganish, shuningdek, jamiyatdagi madaniy hayotga faol ishtirok etishga qaratilgan tizim sifatida shakllandi. Hozirgi kunda ilg'or chet el davlatlarining musiqiy ta'lim tizimi shaxsiy rivojlanish, kreativ qobiliyatlarni rivojlanishi madaniy va ijtimoiy ta'sirlarni oshishi hamda xalqaro musiqiy standartlarga muvofiq o'quv jarayonini tashkil etish bilan ajralib turadi o'quvchilarning individual qobiliyat va ehtiyojlariga mos mashg'ulotlar individual va guruh shaklidagi darslar interaktiv metodlar innovatsion texnologiyalar va xalqaro musiqiy loyihalar bilan integratsiya jarayonining samaradorligiga yanada oshiradi Shu bilan birga, o'quvchilarning malakasini oshirish va pedagogik tajribani doimiy yangilab borish tizimi ham ilg'or musiqiy ta'limning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Natijada musiqa ta'limining chet el davlatlaridagi rivojlanishi nafaqat tarixiy jarayon sifatida qiziqarli, balki hozirgi zamonaviy tizimning shakllantirishida, shuningdek, mahalliy musiqiy pedagogik tajribani boyitishda ham muhim ahamiyat kasb etdi. Musiqiy tarbiya va pedagogik tizimlar o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi, ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish hamda madaniy savodxonligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Musiqiy tarbiya faqatgina o'quvchilarga kuylash yoki musiqa asboblarini chalishni o'rgatish bilan cheklanmay, balki u keng qamrovli pedagogik jarayon bo'lib, o'quvchilarning musiqiy didi estetik qarashlari va kreativ qobiliyatlarini rivojlanishiga qaratiladi shu nuqtai nazardan musiqiy tarbiya pedagogik tizim o'quvchilarning yoshi individual qobiliyati qiziqishlari va o'rganish ehtiyojlarini hisobga olgan holda tashkil etiladi musiqiy pedagogik tizimlar bir nechta shakllarda namoyon bo'ladi Xususan, individual mashg'ulotlar o'quvchining maxsus qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi va har bir o'quvchiga shaxsiy yondashuvni ta'minlaydi. Guruh, guruh, mahsu, guruh mashg'ulotlari esa o'quvchilarga jamoaviy ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Birgalikda musiqiy asarlarni ijro etish va hamkorlikdagi ijod qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Sinf va maktab shaklidagi musiqiy ta'lim keng auditoriya bilan ishlash umumiy madaniy va estetik qadriyatlarni o'rgatish imkonini beradi shu bilan birga zamonaviy pedagogik tizimlarda interaktiv metodlar multimedia vositalari va raqamli texnologiyalar keng qo'llaniladi bu esa o'quv jarayonini yanada qiziqarli samarali va ta'limiy jihatdan boy qiladi Musiqiy tarbiya pedagogik tizimning xususiyatlaridan biri uning integrativligi hisoblanadi, ya'ni bu tizim nafaqat musiqiy bilimlarni, balki ijtimoiy, estetik va madaniy ko'nikmalarni bir vaqtda rivojlantirish imkonini beradi. Shu bilan birga, pedagogik tizim o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rag'batlantiradi mustaqil qaror qabul qilish va o'z ijodini erkin ifodalash imkoniyatini taqdim etadi musiqiy tarbiya jarayonida o'quvchilar texnik ko'nikmalarni o'zlashtirish bilan birga hissiy estetik va intellektual rivojlanishga ham ega bo'ladilar xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki ilg'or davlatlarda musiqiy pedagogik tizimlar aniq me'yorlar va standartlarga moslanadigan o'quvchilarning qobiliyati va rivojlanish darajasi muntazam baholanadigan bu baholash tizimi o'quv jarayonini nazorat qilish pedagogik yondashuvlarni takomillashtirish va o'quvchilarning muvaffaqiyatini oshirishga xizmat qiladigan tizim hisoblanadi shu bilan birga ilg'or tizimlarda o'qituvchilarning malakasi va pedagogik tajribasi doimiy oshiriladi ya'ni yangi metod va texnologiyalarni qo'llash bo'yicha muntazam treninglar ham o'tkaziladi. Natijada musiqiy tarbiya va pedagogik tizimlarning xususiyati shundaki, ular shaxsiy rivojlanish, ijodiy qobiliyatlarni oshirish, jamoaviy hamkorlikni rivojlantirish, madaniy va estetik savodxonlikni shakllantirish kabi ko'p qirrali vazifalarni amalga oshiradigan tizim sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli musiqa musiqiy pedagogik tizimlar zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lib, o'quvchilarning musiqiy, estetik va ijtimoiy rivojlanishida asosiy rol o'ynaydi. Musiqiy did va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish zamonaviy musiqiy pedagogikaning eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Musiqiy did bu o'quvchilarning musiqani anglash, turli janr va asarlarni ajrata olish ularning xususiyatlarini farqlash va estetik qiymatlarni baholash qobiliyatidir. Musiqiy ijodiy qobiliyat esa o'quvchiga o'z musiqiy fikrini ifodalash, yangi asarlar yaratish, kompozitsiya va improvizatsiya qilish imkoniyatini beradi. Shu sababli pedagogik jarayonda ushbu ikki jihat bir vaqtda rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Musiqiy didni rivojlantirishning metodlari turli shakllarda qo'llaniladi. Avvalo, tinglash va tahlil qilish metodlari keng ishlatiladi. O'quvchilar turli musiqiy asarlarni tinglab, ularni janri, ritmi, melodik va garmonik tuzilishi bo'yicha tahlil qiladilar. Bu usul o'quvchilarning musiqiy didni shakllantirish va musiqa asarlarini chuqur anglash qobiliyatini oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, solfejo va nazariya fanlari orqali o'quvchilarning ritm, tonallik va nota bilimlarini mustahkamlashda keng qo'llanishda imkon yaratadi. Ijodiy qobiliyatni rivojlantirish metodlari o'quvchilarning individual va guruhdagi ijodiy faoliyatni rag'batlantirishga qaratilgan. Individual mashg'ulotlar o'quvchiga o'z ijodiy fikrini ifodalash, kompozitsiya va improvizatsiya bilan shug'ullanish imkonini beradi. Guruh mashg'ulotlari esa musiqiy fikr almashish, birgalikda kuylash va asbob chalish orqali jamoaviy ijodiy ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, interaktiv metodlar, multimedia vositalari va raqamli texnologiyalar yordamida ijodiy mashg'ulotlar yanada qiziqarli va samarali tarzda tashkil etilishi mumkin. Ilg'or chet el pedagogik tajribasida musiqiy did va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda loyiha va tadbirlar metodidan keng foydalaniladi. O'quvchilar turli musiqiy loyihalarda ishtirok etib, spektakl va konsertlarga tayyorlanadi. Natijada musiqiy did va ijodiy qobiliyatlar rivojlantirish metodlari musiqiy ta'limning ajralmas qismi bo'lib, ularni o'quvchilarning estetik didini rivojlantirish, kreativ tafakkur va mustaqil ijodiy faoliyat ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar, interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar va xalqaro tajribalarni qo'llash bu jarayonni yanada samarali qiladi. Musiqiy tarbiyaning sifatini oshiradi va o'quvchilarning shaxsiy hamda ijodiy rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shadi. musiqiy ta'lim va tarbiyaning milliy hamda xalqaro standartlari o'quv jarayonining sifatini belgilash o'quvchilarning bilim, ko'nikma va qobiliyatlarini baholash, shuningdek, pedagogik jarayonni samarali tashkil etishda muhim ahamiyatga ega. Milliy standartlardan har bir davlatning madaniy, tarixiy va pedagogik an'analari asosida shakllanadi va o'quvchilarning yosh qobiliyat va ijtimoiy muhitiga moslashtiriladi. Ushbu standartlar musiqiy nazariya, kuylash va asbob chalish ko'nikmalarini rivojlantirish, musiqiy savodxonlikni oshirish, ijodiy qobiliyatlarni rag'batlantirish va estetik didni shakllantirishni nazarda tutadi. Shu bilan birga, milliy standartlar pedagogik jarayonning metodik asoslarini belgilab, o'qituvchilarga o'quv dasturlarini samarali tashkil etish imkonini yaratadi xalqaro standartlar musiqiy ta'limda global miqyosda yagona me'yorlarni belgilashga qaratilgan bo'lib ular o'quvchilar va pedagoglarning bilim hamda ko'nikmalarini xalqaro darajada solishtirish imkonini yaratadi bunday standartlar yevropa amerika osiyo va boshqa mintaqaviy musiqiy tashkilotlar tomonidan ishlab chiqiladi va o'quv dasturlari, baholash tizimlari, musiqiy tanlov va olimpiadalarda o'z ichiga oladi. Xalqaro standartlarning tatbiqi musiqiy ta'lim sifatini oshirish, pedagogik tajribani almashish va ilg'or metodlarni amaliyotga joriy etish imkonini beradi. Shu bilan birga, milliy va xalqaro standartlar o'quvchilarning ijodiy va texnik qobiliyatlarini rivojlantirish Musiqiy didni shakllantirish, guruh va individual mashg'ulotlarni samarali tashkil etish hamda musiqiy loyihalar va konsertlarda faol ishtirok etish imkoniyatini ta'minlaydi. Bugungi kunda ilg'or chet el davlatlarida milliy va xalqaro standartlar uyg'unlashtirilgan holda qo'llaniladi. Shuningdek, o'quvchilarning ijodiy va musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik metodlar tatbiq etiladi. Bu jarayon o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishini, kreativlikni oshirish, madaniy va estetik savodxonlikni rivojlantirish hamda xalqaro musiqiy maydonda muvaffaqiyatga erishish imkoniyatini ta'minlaydi. Shunday qilib, musiqiy ta'lim va tarbiyaning milliy va xalqaro standartlari pedagogik jarayonning sifatini oshirish, o'quvchilarning qobiliyat va ehtiyojlariga mos ta'lim tizimini yaratish, shuningdek, Musiqiy savodxonlik ijodiy qobiliyat va estetik didni rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Standartlar milliy an'ana va qadriyatlarni xalqaro musiqiy tajriba, tajriba bilan uyg'unlashtiradi va ta'lim jarayonini zamonaviy pedagogik talablar asosida tashkil etishga imkon beradi.